13726 fatvo. Shabonning 2 yarmida roza tutish hukmi. Savol: Shabonning 2 yarmidan keyin roza tutish joizmi? Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Shabonning yarmidan keyin roza tutishdan qaytarganlarini eshitganman. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo, javobning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Sha'bon oyining ikkinchi yarmida roza tutish makruh yoki harom ekani sababli qaytariladi. Faqat roza tutishni odat qilgan yoki oyning birinchi yarmidan boshlab uzluksiz roza tutib kelayotgan kishilar bundan mustasno. Bunday cheklovning hikmati shundaki, ketma-ket roza tutish Ramazon oyidagi roza tutishdan zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Endi esa batafsil javobga o'tamiz. Sha'bonning ikkinchi yarmida roza tutish haqida kelgan hadislar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idan tasofa Sha'ban fala tasumu." Sha'bon yarmiga yetsa roza tutmanglar deganlar. Sunan Abu Davud 2337-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Davud 2337. Bu hadis Shabon oyining 2-yarmida, ya'ni 16-kundan boshlab roza tutishdan qaytarishga dalolat qiladi. Biroq ro'za tutishning joizligiga dalolat qiluvchi rivoyatlar ham kelgan. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la taqaddamu ramadona bi sawmin yawmin va la yawmin illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Ramazondan 1-2 kun oldin roza tutib olmanglar, lekin bir kishining tutib yurgan odat rozasi bo'lsa, uni tutaversin dedilar. Sahih Buxoriy 1914, Sahih Muslim 1082 hadis. Ushbu hadis Shabon oyining 15 kunidan keyin roza tutishga odatlangan kishi uchun joiz ekaniga dalolat qiladi. Masalan, dushanba va payshanba kunlari roza tutishga odatlangan kishi yoki bir kun roza tutib, bir kun og'zi ochiq yuradigan kishi va shunga o'xshashlar. Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. U kishi aytdi: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bonning deyarli hammasini roza tutib o'tkazardilar. Sha'bonning bir necha kunida roza tutmasdilar xolos. Sahih Buxoriy 1969, Sahih Muslim 1156-hadis. Imom Navaviy aytadi: Oysha onamizning Shabonning deyarli hammasini roza tutib o'tkazardilar. Shabonning bir necha kunida roza tutmasdilar xolos degan so'zida ikkinchisi birinchisini izohlab, hammasi degan so'zdan maqsad aksariyati ekanini bayon qiladi. Iqtibos tugadi. Ushbu hadis Shabon oyining 15-kechasidan keyingi kunlarda ham roza tutish joizligini ko'rsatadi. Biroq bu hukm faqat oyning birinchi yarmidan boshlab uzluksiz roza tutib kelayotganlarga taalluqlidir. Shofiylar bu hadislarning barchasiga amal qilib, shunday deishgan. Shabonning 15-kechasidan keyin roza tutish joiz emas. Faqat odati bo'lgan yoki uni oyning yarmidan oldingisiga ulagan kishi bundan mustasno. Ularning aksariyatida eng sahih fikr shuki, hadisdagi qaytariq haromlik uchundir. Ba'zilar esa ya'ni ru'yoniy kabilar qaytariq haromlik uchun emas, balki makruhlik uchundir degan fikrga borishgan. Majmua kitobi 6-mujallad 399 va 400-betlar. Imom Navaviy rahimahulloh Riyozus Solihin kitobining 412-betida shunday deydi. 219-bob 15-Shabondan keyin Ramazon kirmay turib roza tutish man etilgani, faqat avvaldan tutib kelayotgan bo'lsa, yoki dushanba va payshanbadagi odatlariga to'g'ri kelib qolsa, zarari yo'qligi haqida. Iqtibos tugadi. Ikkinchi masala. Shabonning ikkinchi yarmida roza tutishdan qaytaruvchi hadis haqida ulamolarning fikrlari. Jumhur ulamolar Shabonning 15-kechasidan keyin roza tutishdan qaytaruvchi hadislarni zaif sanashgan va shunga binoan Shabonning 15-kechasidan keyin roza tutish makruh emas deyshgan. Hofiz aytadi: Jumhur ulamolar Sha'bonning 15-kechasidan keyin nafl roza tutish joiz deyishgan va bundan qaytarilgan hadisni zaif sanashgan. Imom Ahmad ibn Hanbal va Ibn Ma'in bu hadisni munkar deyishgan. Manba Fathul Bori. Bu hadisni zaif sanaganlar orasida Bayhaqi va Tahoviy ham bor. Ibn Qudoma Mugnida Imom Ahmadning bu hadis haqida shunday deganini zikr qilgan. Bu hadis mahfuz emas. Biz u haqda Abdurrahmon ibn Mahdiydan so'radik. U bu hadisni sahih emas dedi va menga rivoyat qilmadi hamda o'zini bundan chetga olardi. Alo ishonchli rawi, lekin uning hadislaridan faqat shunisi inkor qilingan. Iqtibos tugadi. Alo bu Alo ibn Abdurrahmon bo'lib, bu hadisni otasidan, u esa Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Ibn Qayyim rahimahulloh Tahzib us Sunanda hadisni zaif sanaganlarga javoban shunday deganlar: Bu hadis Imom Muslimning shartiga ko'ra sahihdir. Bu hadis haqida yolg'iz Alo rivoyat qilishi hadisga putur yetkazmaydi. Chunki Alo ishonchli ravidir va Muslim o'zining sahihida undan otasi orqali Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bir necha hadis rivoyat qilgan. Ko'plab sunnatlarni ishonchli roviylar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan yolg'iz rivoyat qilishgan va ummat ularni qabul qilib amal qilgan. So'ngra yana aytadi: Bu hadisni Sha'bonda roza tutishga dalolat qiluvchi hadislarga zid degan gumonga kelsak, ular o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q. U hadislar oyning yarmini undan oldingisi bilan birga tutishga va ikkinchi yarmida odatdagi rozani tutishga dalolat qiladi. Aloning hadisi esa na odat, na avvalgi roza muddatining davomi o'laroq oyning o'rtasidan keyin qasddan roza tutish joiz emasligiga dalolat qiladi. Iqtibos tugadi. Shayx Ibn Boz rahimahullohdan Sha'bonning 15-kechasidan keyin roza tutishdan qaytaruvchi hadis haqida so'ralganda, u kishi shunday javob berganlar: U birodarimiz Alloma Shayx Nasiruddin Alboniy aytganidek sahih hadisdir. Undan maqsad oyning yarmidan keyin ro'zani boshlashdan qaytarishdir. Ammo kim oyning aksariyatini yoki hammasini tutsa, sunnatga muvofiq ish qilibdi. Majmuul Fatawa Sheyx ibn Baz 15-mujallad 385-bet. Shayx ibn Usaymin rahimahulloh Riyozus Solihin sharhida shunday deydi: Hatto hadis sahih bo'lgan taqdirda ham undagi qaytariq harom ekani uchun emas, balki faqat makruh bo'lgani uchundir. Ba'zi ahli ilmlar rahimahumulloh shunday fikrni ilgari surganlar. Faqat roza tutish odati bo'lgan kishi bundan mustasno. U Shabonning 15-kechasidan keyin ham roza tutaveradi. Iqtibos tugadi. Javobning xulosasi Shabon oyining 2 yarmida roza tutish makruh yoki harom ekani sababli qaytariladi. Faqat roza tutishni odat qilgan yoki oyning birinchi yarmidan boshlab uzluksiz roza tutib kelayotgan kishilar bundan mustasno Allohu a'lam. 3-masala Shabonning 2 yarmida roza tutishdan qaytarishning hikmati qanday? Bunday cheklovning hikmati shundaki, ketma-ket roza tutish Ramazon oyidagi roza tutishdan zaiflashtirib qo'yishi mumkin. Agar oyning boshidan roza tutish kishini yanada zaiflashtiradi-ku deilsa, bunga javob shuki, Shabonning boshidan roza tutgan kishi roza tutishga odatlanib qolgan bo'ladi. va shu tariqa ro'za tutishning qiyinchiligi undan kamayadi. Hanafi mazhabi olimlaridan Mulla Ali Qori Mirqodul Mafatih kitobida shunday deydi: Ushbu nahi tanzihidir, ya'ni makruhlikni bildiradi. Ummatga rahmat ularoq. ular Ramazon ro'zasini tutish haqqini g'ayrat bilan ado etishdan zaiflashib qolmasliklari uchundir. Ammo Shabonni to'liq tutgan kishi ro'zaga odatlanib qolgan bo'ladi va undan mashaqqat ketadi. والله أعلم